Slušajte Vidi podcast, danas je utorak, 1.6.2010. Moje ime je Željko Filipin, danas pričam sa Tomicom Novakom. Tomice, dobro jutro. Dobro jutro. Za nove slušatelje, hoćeš nam reći rečenicu dvije osobi? Pa ja sam Tomislav Novak, urednik e, časopisa Vidi i stranica Vidi Lab. <laughs> Danas ćemo pričati o novom broju Vidija. Vidi 171 je upravno izašao na kioscima. Tako je, Vidi za lipanj možete pronaći na kioscima, a prepoznat ćete ga po divnoj naslovnici na kojoj je fotoaparat uronjen u vodu. E, dakle, te, pošto dolazi vrijeme godišnjih odmora, testirali smo fotoaparate otporne na vodu i, i ono, ko voli ronjenje i tako dalje, sasvim sigurno će ga zanimati koji fotoaparat je otporan na vodu da izabere. E, ono što je još aktualno je svakako svjetsko nogometno prvenstvo u Africi, a ono će se prvi put u povijesti prenositi u 3D tehnologiji, dakle gledatelji koji će koji imaju, to koji su uspjeli do sada već nabaviti 3D televizore, moći će zahvaljujući Sonyu uživati u 3D slici. E, također e, Roland Garros e, se također prenosi u 3D tehnologiji, ali tu je, je stvari organizirao Panasonic. Ono što je bitno znati je da nije potrebno imati opremu od Sonya ili Panasonica, već se 3D slika može gledati na svakom 3D uređaju. Znači samo Sony i Panasonic e, organiziraju snimanje? Pa mislim to je zanimljiva, inače marketinška e, strategija, e, oni daju kamere, E, oni daju opremu, ok, snimaju valjda li s televizija, to nisam siguran ko snima, ali riječ je o tome što se, su se ova velika sportska natjecanja iskoristila kao platforma u biti za lansiranje nove tehnologije, što je po meni vrlo dobar potez, jako zanimljivo. Da, zatim naravno nastavljamo s našom školom e, programiranja za Android, E, koja sad već ulazi u izradu sučelja za komunikaciju s korisnicima, ali smo počeli i s e, pisanjem aplikacija za iPhone, doduše malo na drugačiji način, a donosimo i primjer jedne hrvatske ekipe koja je sa svojom aplikacijom uspjela ostvariti dosta zapaženi uspjeh na e, Apple-ovom sajtu za aplikacije. App Store? App Store, da. U kojoj aplikaciji se radi? XXX. Kako su pametni telefoni postali miljenici šire publike, postoji potreba, to jest prepoznali smo da mnogo ljudi dobilo je te smartfone i sad e, stalno su pitanje što se sve sa njima može. Smartfoni su naravno e, moćni i po tome što mogu otvarati e, dokumente klasičnih uredskih e, programa. Pa smo usporedili uredske programe, to je Office programe za sve e, platforme, dakle i Android i Blackberry i, i iPhone i Windows i ja sam nešto zaboravio. Symbian. I Symbian. Dakle, usporedili smo aplikacije za pojedine te platforme i neke od njih su besplatne, neke od njih se plaćaju. Uglavnom, koja što može, možete vidjeti u tekstu. E, zatim, e, dolaze glasine o dolasku Windowsa 8, pa smo skupili te glasine i i stavili ih na jedno mjesto, tako da oni koji su se već sad zasitili Windowsa 7 mogu znati što ih očekuje u sljedećim Windowsima. Također smo e, posjetili e, trgovinu HG Spot u, našoj, e, u našem serijalu Inspekcija trgovina pod maskom. Dakle, naš autor je glumeći naivnog kupca otišao u HG Spot i, i pokušao kupovati e, kod njih računalo i komade hardvera, pa kako je to završilo možete također naći u tekstu. E, naravno, vijest mjeseca je bila i izlazak Adobe CS, CS5 i ovoga, to je vrlo, vrlo moćan grafički paket. E, mi smo u ovom broju pobliže obradili Photoshop i InDesign. I također za hardveraše smo napravili testiranje hard diskova većih od 1 TB naime. Ogromna količina podataka koja se danas koristi za downloadanje, za spremanje, to je arhiviranje raznih filmova, e, slikica i tako dalje. Mislim, e, očito je da e, široke mase korisnika Računalo najviše upotrebljavaju za obradu multimedije, za e, filmiće, za slikice i sad sve to skupa zauzima jako puno prostora pa smo pogledali što od diskova većih od 1 terabajt ima na hrvatskom tržištu i e, koje su im cijene, koje su performanse i naravno koje se isplati kupiti. I između ostalog, e, naravno, tu smo obradili još i puno hardvera, ali ono što je bilo zanimljivo i to je inače i na e, stavljeno i na Vidi TV, e, to je testiranje e, mobitela s onim, naime to je mobitel namijenjen korištenju ekstremnim uvjetima pa smo ga gazili autom, potapljali u vodu, čak smo pucali u njega i taj mobitel je vjerovalo ili ne radio, radio, radio, fenomenalan je nije, malo ima retro izgled, ali super je ono za planinare, ne znam. <laughs> Specijalce. Specijalce, radnike u građevini, dilere, <laughs> ne znam. Ok, od, od ostalog naravno imamo našu školu Photoshopa, našu školu e, Adobe Premijera i naravno nekoliko zanimljivih kolumni Mm-hmm. Tomice, puno hvala na evo, jednom kratkom pregledu novog broja vidija i do idućeg broja. Do idućeg broja, to jest do slušanja, se to tu vele i... <laughs> Do, do